الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أما بعد لكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة أماني في متون صلى الله عليه وسلم tuko كتاب جاء الأربعون النووية leo tuko katika hadith ya tano an ummi al-mu'minin ummi abdillah aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حديث حديث كما hii imepokelewa na Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin mama ya waumini umma Abdullah mama wa Abdullah anasema <clears throat> anasema mtume sallallahu alayhi wasallam man ahdatha fi amrina hadha yani mwenye kuzusha katika dini yetu ma laysa minhu jambo ambalo haiko katika dini huwa raddun basi atakuwa ni mwenye kurudishiwa ummul mu'minin mama waumini ambaye ni Aisha radhiallahu anha alipewa kunia ama kunia kama tunavyojua ni jina ambaye imetangulizwa na abu au um, yani baba ya fula, mtu fulani, baba fulani, mama fulani. Hii ndio inaitwa kunia, na yeye <clears throat> anaitwa um Abdullah, mama wa Abdullah. Je, alikuwa na mtoto alikuwa akiitwa Abdullah ama vipi? Anasema uh, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akisherehesha anasema aljawabu annahu dhukira dhakara ba'du ahli alilmi annahu wulida laha waladun saqtun, yani jawabu ni ya kwamba Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha alikuwa na mtoto lakini mtoto ambaye imezaliwa kabla haijafika wakati wake, yani ambaye amefariki kabla baada ya kuzaliwa tu. Na kauli ya pili ambaye anasema yani wanazuoni wengine wanasema alaysa laha, yani ha, hakupata mtoto kabisa, bali amejipatia tu hiyo kunia akajiita na hiyo jina, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ahabbu asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman, jina ambaye inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jina mbili ambaye ni Abdullah na Abdurrahman. Na katika hadith anasema mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min ma laysa min man ahdatha ay awjada shay'an lam yakun yani mtu ambaye ameleta ama amezuisha jambo ambayo haiko fi amrina yani katika dini ma laysa minhu jambo ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweka njia haikuwa mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam fahuwa raddun yani atakuwa ni mwenye kurudishiwa wa in sadara an ikhlas hata jambo kama hiyo, kama mtu atafanya pamoja na ikhlas kama kama mtu atakuwa na ikhlas katika jambo ambaye ni <clears throat> hayuko katika dini, basi hatakuwa hata, hatakuwa ni mwenye <clears throat> kuandikiwa thawabu, bali anaweza <clears throat> kuandikiwa dhambi kwa sababu amemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo anasema al-Sharih uh, rahimahullah, ittafaqa al-ulama rahimahumullah anna al-ibadata la tasihu illa idha jama'at amrayn wanazuoni wamehitafikiana ya kwamba ibada haisihi haitakubaliwa isipokuwa ikikusanya jambo mbili jambo la kwanza ni al-ikhlas mtu kuwa na ikhlas katika ibada yake kama tulivyotaja katika hadithi ya kwanza kabisa ambaye ni hadithi ya Umar ibn al-Khattab ambaye inazungumzia mambo ya nia kwa hivyo amali ya mtu inaangaliwa hii sharti mbili ikitimia hizi sharti mbili ndio mtu anaweza kubaliwa na kaandikiwa thawabu jambo la kwanza ni ikhlas mtu kufanya hiyo amali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ni almutaba'atu lirrasul sallallahu alayhi wasallam, kumfata mtume sallallahu alayhi wasallam katika hiyo amali, kama vile mtume sallallahu alayhi wasallam alivyofundisha. Walmutaba'atu ukhidhat min hadha alhadith, na mutaba'a imetoliwa katika hii hadith. Miongoni mwa ambayo tunapata kwa hii hadith, tahrimu ihdathi shay'in fi dinillahi walau an husni qasdin, kuharamisha ya kwamba kuzusha kitu katika dini hata kama mtu atakuwa na nia nzuri lakini haifai. Kwa hivyo anasema ala, Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema tena kukubaliwa na mutabaa mtu kufata Mtume sallallahu alaihi wasallam haitatimia mpaka iwe na mambo sita haitahakikika wala, wala waliyalam anna almutaba'ata la tatahaqaqu illa idha kana al'amalu muwafiqan lishari'ati fi umurin sita, yani mutabaa kumfata mtume sallallahu alayhi wasallam haitatimia mpaka mtu afate mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo sita. Jambo la kwanza ni fi sababi, yani sababu alibada, yani mtu anafanya hii ibada sababu ya yeye kufanya hii ibada na sababu ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuamrisha hii ibada ni moja. Ya pili ni jinsi ibada yani mtu amefanya jinsi ama ile ile ibada ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya, sio ibada nyingine. Wa qadrihi, yani kiwango cha hiyo ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha kiwango fulani ifanywe wewe ukazidisha ama ukapunguza, utakuwa hujamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kaifiyat al-ibada. Awalan, ya kwanza kabisa ayakuwa al-amalu muwafiqan li shari'ati fi sababi, yani amali iwafikiane na sharia katika sababu yake. Mfano yake ni mithlu an yusalli rak'ataini kullama dakhala baytahu wa yattakhidhuha sunnatan, yani mtu kila akiingia nyumbani kwake anasali raka mbili akafanya kama ni sunna. Jambo kama hii haitakubalika kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweka hii sababu ya mtu kusali, sababu sala iko na sababu yake. Kana mithalun akhar law anna ahadan ahdatha sa'ida lilintisari almuslimia fi Badr, yani kama mtu atazuisha ya kwamba kufanya siku moja ni ya sherehe kwa sababu ya waumini ile siku ambaye <clears throat> wamepata nusra katika vita vya Badr, mtu akafanya idi ya kwamba ni anafanya idi kwa siku ajili ya siku fulani. Sababu ya hiyo ibada ambayo yeye ameleta ni sio sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili, na yakuna al-amal muwafiq li shari'ati fil jins, yani amali iwafikiane na sharia katika jins, jinsi namna ya hiyo ibada. Mithali yake, law anna ahadan dhaha bi farasin fadhalika mardudun alayh, kama tunavyojua katika idi ya adha ambaye ni idi ya kuchinja ambayo iko mbele yetu, ni sunna mtu kuchinja, na hiyo sunna Tume sallallahu alaihi wasallam alibainisha vitu ambaye vinafaa kuchinjwa, ambaye ni bahimatul anam, ambaye ni albaqar walibil walghanam, mbuzi, ngombe na kondoo na ngamia. Hizo vitu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha watu wa wachinje siku ya Eid al-Adha, lakini mtu akakuja akachinja katika hii Eid farasi, amali kama hiyo haitakubaliwa, haitaisabika ya kwamba huyu mtu amefanya udhiya ama amechinja, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha watu wachinje aina fulani wewe ukachinja aina fulani ama lakini kama mtu atakuwa ni mwenye kuchinja farasi kwa ajili ya kutasadda kutoa tu sadaka ya kawaida fahadha jaiz hiyo inaweza inakubalika lakini kufanya ibada ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameifanyia namna kubadilisha haitakubalika jambo la tatu ayakuna al-amalu muwafiqan lishari'ati fil qadr amali wafiqiane na sharia katika kiwango mifano yake rajulun tawadda arba'a marrati mtu akitawada mara nne Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha watu watawadhi mara tatu tatu. Wewe ukakuja ukatawada mara nne nne. Hii basi hiyo ya nne haitakuwa ni yenye kubalika. Katika hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jaa fil hadith anna nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda thalathan wa qala man zada ala dhalika faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitawada mara tatu akasema yule mtu ambaye atazidisha hizo tatu atakuwa ni mwenye kukosea mwenye amevuka atakuwa ni amevuka mpaka na amedhulumu. Rabian an yakuna al amal muwafiqan li shari'ati fil kayfiyya, amali wafikiane na sharia, iende sambamba na sharia katika kayfiyya kayfiyya namna ya kufanya hiyo ibada. Law anna rajulan salla wa sajada qabla ar-ruku', kama mtu atakuwa ni mwenye kusali lakini akakuwa ni mwenye kusujudu kwanza, alafu akarudi ku, kufanya ruku', ibada kama hiyo haitakubalika kwa sababu imekhalifiana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kaifia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha kwamba mtu akitoka kwenye qiyam atakuwa ni mwenye kwenda kwenye ruku, baada ya ruku ndo sujud, lakini wewe ukatanguliza ukasujudu uka kwanza, alafu ndo ukaruku, amali kama hiyo itakuwa ni yenye kurudishiwa kwa sababu haikuwafikiana na sharia. Ya tano ayakuna al amal muwafiqan lishari'ati fi zaman, amali wafikiane na sharia katika wakati mifano yake mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha watu wachinje ile siku ya Eid al-Adha watu wachinje baada ya kutoka katika Eid kwanza watu wanasali baada ya kutoka katika sala ndo <clears throat> inachinjwa lakini mtu akachinja kabla hata ijaenda kwa sala basi ibada kama hiyo itakubalika itakuwa ni sadaka ama nyama tu ya kawaida lakini haitakuwa ni udhiya kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha na kaamrisha watu wachinje baada ya kutoka katika sala jambo la tano ayakuna al-amalu muwafiqan lishari'ati fil makan amali wafikiane na sharia katika sehemu فلو أن أحدا اعتكف في غير المسجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت فاعتكافه لا يصح kama mtu atakuwa ni mwenye kukaa itikafu itikafu ni ile ibada nafikiri tunayesherehesha mingi wakati wa Ramadhan ibada ya kujilazimisha kukaa msikitini kutotoka katika msikiti kufanya ibada tu ndani ya msikiti hii ibada wanasema inafungamana na msikiti kama mtu atakuwa ni mwenye kukaa katika katika madrasa ama katika nyumba al Al-Asharih rahimahullah anasema hii ya ibada kama hii itakubalika kwa sababu ibada ya itikaf imewekewa mahali mahali maalum ambaye ni msikiti watu wanakaa itikaf msikitini wao kwa kama lingine utakuwa hautakubaliwa ibada yako ya itikaf na utakuwa ni mwenye kurudishiwa kwa sababu imekhalifiana na sharia katika sehemu kwa hivyo hizo vitu sita kama hukufata mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizo vitu sita amali yako itakuwa ni yenye kubalika utakuwa ni mwenye kurudishiwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie istiqama na tufanye ni wenye kufata mtume sallallahu alaihi wasallam katika amali yake na kukubaliwa amali zao subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk